67 skirsnis. Toks buvo Mikalojus Husavjanas, giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę, aukštinant Vytautą didįjį 1523 metai. Andrius Kšickis, dvaro poezija skirta Zigmanto senojo valdymo įvykiams, mininti Lietuvos karių žygdarbius. Lietuviškai tematikai savo kūrinį paskyrė Adomas Šreteris 1553 metais išleidęs leginę dainą apie Lietuvos upę Nemuną. Iš jos tematikos lotiniškoje Lenkų poezijoje netrukus išaugo Lietuvoje apsigyvenusių išeivių iš Lenkijos kūryba. 1551 metais atvykęs į Lietuvą Augustinas Rotundas propagavo lotynų kalbą panašiai kaip Michalonas Lietuvis priešindamas ją gudų kalbai. Mūsų dėje nepasiekė parašyta Lietuvos istorija, kurios dalį įsitekė Mikalojų ir Radvilai juodajam. Petras Roizijus parašė prauginio eilėraščių sveikinimų, epitafijų, epigramų, daugiausia skirtų didikams Radviloms Hotkevičiams. Lotiniškoji poezija Lietuvoje atsirado 16 amžiaus viduryje, autoriai lietuviai šią kalbą jau rašė traktatus, tačiau lietuviai poetai valdant Zigmantui Augustui dar neišaugo. Lietuvai būdingas paradoksas buvo tai, kad pirmiau atsirado lietuviški giesmių vertimai ir net originalus lietuviškas eilėraštis pasirodė jau 1547 metais Martino Mažvido katekizme, o ne lotiniškoji lietuvių autorių poezija. Tačiau sugebėjimas atlikti tokį darbą rodė atitinkamą jį atliekančių žmonių išprusimą. Beje, jie jau buvo susikūrę savo tradicijas. Giesmių melodijos buvo labiau užrašytos lenkiškų, ne vokiškų variantų – nors versta orientuojantis į vokiškus tekstus. 16 amžiaus viduryje Lietuva jau užsiaugino literatūriškai išprususių žmonių, galėjusių kiekvieno atveju pasakyti apie save, ką reikia. Lietuva, kad ir kokia egzotiška dar būtų kitoms Europos šalims, nebebuvo nežinomas kraštas. Pranciškus rablė išvardydamas savo neigiamoj personažų Pikrošolio norimas užkariauti šalis, tarp jų paminėjo ir Lietuvą. Vilnius pateko į garsų į Brauno atlasą. F. Renesanso ir humanizmo apraiškos Lietuvoje. Cechiniai struktūros susidarimas didžiuosiuose Lietuvos miestuose išryškino matų santykį su menu ir ėmė meninę kūrybą vaduoti iš anonimiškumų. Apie 16 amžiaus vidurį šaltiniuose vis dažnėjo vietinių meistrų vardai, tėvavardžiai ir pavardės – Kauno rūtušę pastatė Vilnietis Benediktas Choinovskis. Alberto Goštauto dvare dirbo tapytojas Mikalojus, statybininkas Miselis, laikrodininkas Sebastijonas Stanislovavičius. Įvaldyta gotika lėmė stilingų miestiečių namų atsiradimą Vilniuje, Kaune, provincijos miestuose, bažnyčių, Vilniaus Bernardinų, ir švento Mikalojaus bažnyčių interjerai gavo sudėtingą piliorių ir skliautų puošybą, o katedra po 1530 metais gaisro buvo atstatyta jau veikiant renesanso stiliui. Gotika galutinai įsitvirtino provincijoje, o sostinėje atsirado renesansas. Žymiausias šio stiliaus statinys, taip pat po 1530 metų gaisro, buvo didžiojo kunigaikščio žemutiniais pilies rūmai. Vilniuje atsirado renesansinių miestiečių namų. Buvo įsisavinta sienų puošimų sgrafito technika, tapo įprastas nesudėtingas freskinis dekoras ir vitražas. 16 amžiaus viduryje langams pradėta naudoti vietinį stiklą. Viena seniausių renesanso bažnyčių atsirado pašušvyje 1553 metais. Sparčiau renesansas plito taikomojo meno produkcijoje. Knygų viršeliai gavo renesansinę ornamentiką – ir antikos istorijos bei mitologijos, taip pat Biblijos simbolikos tematika. Rankrašių inicialų iliuminavimas spačiausiai atsisakė gotikinės tradicijos, invokacijų neogotikas sumišo su antikva. Rankrašių miniatiūromis imta puošti net herbų suteikimo aktus. Bene žymiausia 16 amžiaus vidurio Lietuvos renesansinės miniatiūros meno pavyzdys yra vyskupui Pauliui Alšėniškiui padarytas Jono Dlugošo kleinodų Lenkijos heraldikos traktato su lietuviškos tematikos papildymais nuorašas. Atsirado meno kūrinių ir meniškai įrištų knygų kolekcijos. Stovų tapyboje Jokūbo Rimkevičiaus Rūdninkų bažnyčios Šventojona pati trečia atskleidžia vietinių meistrų renesansinės technikos ir manieros įsisavinimą. Vokiečių meistrai Vilniuje paskleidė renesansinę papuošalų, ginklų dekoravimų, spausdintų knygų grafikos gamybą. Lietuvoje renesansas klido lygiai rečiai su humanizmu. Plintant Europos spaustuvėse spausdintoms knygoms, Lietuva susipažino su geografiniais atradimais protestantų ir katalikų polemika – XVI amžiaus viduryje Lietuvoje buvo žinomas Erasmo Rotterdamiečio veikalas Adagija. Vilniuje imta gaminti mechaninius laikrodžius. Šalis skaičiavo laiką valandomis ir minutėmis. 1552 metais didysis kunigaikštis patvirtino monopolinę Vilniaus chirurgų barzdaskučių teisę daryti operacijas. 1509 metais statutas buvo kompromisas su pirtininkais. Dar 1523 metais buvo išleistas pautvarkis dėl periodinių vaistinių patikrinimų. 1540-1545 metų šaltiniai mini vaistinės Kaune. Medicinos daktarais tapo Tomas iš Kaunų, 1512 metai Bolonijoje, Grabauskas, veikiausiai Krokuvoje, mirė 1569 metais. Jurgis Petkūnas Eišiškietis 1556 metais Ferraroje, 1567 metais tapo žemaičių vyskupų. Petro Roizijaus mokykloje pradėta dėstyti romėnų teisę ir Lietuvos statutą. Pats Roizijus 1561 metais parašė naujai medininkų vyskupijos statutą, 1563 metais Lietuvos sprendimus bylose smulkų teisinį traktatą. Renesansas Lietuvoje neįstūmė gotikos kaip ir humanizmas viduramžių palikimų. Abu šie klodai čia sumišų, raštinių erzacinės kultūros laikotarpį 16 amžiaus viduryje pasibaigė. Penktas. Pusiausvyros tarp Rusijos ir Lenkijos praradimas. A. Pasvalio sutartis ir jos pasiekmės. Vis pratesiama 1537 metų paliaubų sutartis su Rusija – leido didžiai Lietuvos kunigaikštėje ramiai gyventi 16 amžiaus 50 metį ir didesnę 60 mečio pusę. Taikiomis sąlygomis šalyje vyko svarbus valakų reformos ir reformacijos atnešti pokyčiai. Dinastinės politikos atžvilgių Barboros Radvilaitės mirtis atrišo Zigmantui Augustui rankas naujoms vedybinėms kombinacijoms. Tęsdamas savo tėvo nubrėžtą kryptį 1553 metais – vedė pirmosios žmonos seserį Kotryną Habsburgaitę. Jogailaitis tuo tikėjusi gauti ramų užnugarį prie sparčiai stiprėjančią Rusiją. Apie rytų sieną reikėjo galvoti vis rimčiau, nes prie jos augo potencialus pavojus. Sulaikyta vakaruose, Rusijos ekspansija pasuko į rytus. 1552 metais rusai užkariavo Kazanės Hanatą. Tai pakeitė visą politinę situaciją ne tik pavolgyje, kur Rusijai nebeliko karinės atsvarus, bet ir apsitai visoje lygumoje nuo Elbės iki Uralų. Rytuose Maskvos caro pretenzijoms atsivėrė didžiulė erdvė. Politinių jėgų balansas pradėjo keistis dideliu pagreičiu. 1556 metais krito Astrachanis Hanatas. Tai reiškia, kad Rusija išėjo į Kaukazo šiaurės priekalnes ir visiškai priartėjo prie Turkijos bazių šiaurinėje Juodosios jūros pakrantėje. 1557 metais jį užėmė Kabardiją, Rusijos ir Lietuvaus karinių potencialų skirtumas dar labiau pakito pastarosios nenaudai. Tais pačiais 1553 metais, kai Zigmantas Augustas antrą kartą susigiminiavo su Habsburgais, Dvino žiūtyse pasirodė anglų ekspedicija vadovaujama Richardo Čenslerio. Atvykęs į Maskvą, Čensleris gavo caro privilegiją leidžiančią be muitų prekiauti visoje Rusijoje. Grįžus jam į Londoną 1554 metais, Tuo jau buvo įsteigta Maskvos kompanija, užsimesgė betarpišką Anglijos ir Rusijos prekybą. Jis skatino abi šalis suartėti politiškai. Vėl atplaukęs į dvinų žiūtis 1555 metais, Čensleris atgal į Londoną jau atsivežė Rusijos pasiuntinį Juozapą Grigorjevą, kurį prieėmė pati karalienė Elžbieta I. Už pigę žaliavas rusai galėjo iš Anglijos gauti ginklų ir amatininkų. Jo gailaičio dvarui suvaukti – apie Rusijos ir Anglijos ryšių pavojų prireikė poraus metų. Barboros Radvilaitės mirtis nepašalino jos pusbrolio Mikalojaus juodojo įtakos valdovui. Būtent prieš Radvilas tapo nukreipta visa Habsburgų agentūros, kuri rėmėsi karalienę Kotryną veiklą. Mikalojus Radvila Judasis budriai sureagavo į šios agentūros žingsnius, siekdamas paralyžiuoti jos veiklą. Lietuvai buvo aktualu – Lenkija neįsiveltų į Habsburgų ir Turkijos kovą dėl Vengrijos ir galėtų suteikti Lietuvai pagalbą atsinauinusio karo su Rusija atveju. 1554 metais Mikalojus Juodasis pasiekė taktinę pergalę. Zigmantų Augustų įsitikinus, kad iš lygotosios Kotrynos jis nebesulauks įpėdinių, Radvilų įtaka valdovui dar sustiprėjo. Karalius 1554 1555 metais daug padarė, kad Lenkija paruoštų savo jėgas ir išteklius karui prieš Rusiją. Kadangi Jonas IV turėjo savo problemų, Lietuvos diplomatijai gana netikėtai pavyko bandomas įsėjimas. Baigiantis paliauboms 1556 metų pradžioje, Stepono Zbarašskio vadovaujama pasiuntinybė pratėsė jas Maskvoje iki 1562 metų. Tuo tarpu Lietuvoje pavyko sučiupti anglų agentą Olkoką, bandžiusį per didžiosios kunigaikštijos teritoriją prasibrauti iš Rusijos į savo tėvynę. Zigmanto Augusto agentai pradėjo sekti Maskvaus kompanijos veiklą Europos šalyse. Visai šiais savo veiksmais valdovo dvaro politika buvo naudinga Lietuvai. 1557 metais mirė Bona ir nuo scenos nuėjo nors ir izoliuotas, bet potencialiai pavojingas Radvilų priešas. Artimiausių laikų išvengus tiesioginio susidūrimo su Rusija, pastarosios pavojus vis dėlto net lygų. Spačiai silpnėjant reformacijos apimtai Livonijai, brukte brukosi klausimas, kuris kaimynas joje įsigalys. Rusija 1554 metais primetė Livonijos ordinui sutartį, kuria šis įsipareigojo nesudaryti jokios sąjungos su Lietuva. Atsakydamas į tai, Zigmantas Augustas remiamas Prūsijos hercogo Alberto ir naudodamasis tradicinę Lietuvos valdovų protekcijos Rygos arkivyskupui teisę, priskyrė arkivyskupui Vilhelmui koadjutorių Kristupą Meklemburgietį. Vilhelmas tikėjusi, kad prieėmęs reformaciją ir panaikinęs Livonijos ordiną, Prūsijos pavyzdžių galės tapti pasaulietiniu kunigaikščiu. Lietuvos ponų taryba ir Zigmantas Augustas rėmė šios planus, kurie leistų Livoniją paversti Lietuvos lenu. Tai buvo vienas iš Mikalojaus Radvilos juodojo norimų Livonijos užvaldymo variantų. Kristupas atvyko į Rygą 1555 metų lapkritį, jau 1556 metų vasarį Livonijos ordino magistras Henrikas Galenas Valmieros luomų susirinkime pasiekė, kad būtų uždrausta Kristupo Meklemburgiečių veikla. Senyvas magistras savo koadjutoriumi pasirinko ne Lietuvai palankų maršalą Kasparą Münsterį, bet siekiantį susitarimų su Rusija Viljandžio komtūrą Vilhelmą Fürstenbergą. Arkivyskupui Vilhelmui Valmiros nutarimų nepripažinus, kilo vadinamasis koadjutorių karas, kurio nepavyko sustabdyti atvykusiam Lietuvos pasiuntiniui Domanovskiui. 1556 m. birželio mėnesį Henrikas Galenas paėmė nelaisvę arkivyskupus Vilhelmą ir Kristupą. Kovų metu kilusioje suirutėje buvo nužudytas vykęs pas Rygos arkivyskupą Lietuvos pasiuntinys Kasparas Lanskis. Livonijos ordino veiksmai atrišo rankas Lietuvos ponų tarybai. Dinkščių pradėti Mikalojaus Radvilos juodojo numatytą akciją užteko. Zigmanto Augusto nusiteikimas leido tikėtis Lenkijos pagalbos. Suinteresuoti prekybiniais eksporto keliais bajorai neprieštaravo, kad dar nesurinkti mokesčiai būtų paskirti Livonijos reikalams. Lietuvos veiksmus rėmė Prūsijos hercogas Albertas. Tačiau karinė Lietuvos intervencija galėjo išaukti ir atitinkamą Rusijos atsakymą, paskatinti jos ir Vokietijos imperatoriaus sąjungos sudarimą. Todėl Lietuva iš pradžių pasitenkino reikalavimu paleisti Rygos arkivyskupą ir jo kodijutorium. Liepos mėnesį į Vilnių atvyko Livonijos ordinui atstovaujančio Talino vyskupo vadovaujama delegacija. Darybos nieko nedavė ir ponų taryba nutarė rinkti kariuomenę. Antroje 1556 metų pusėje prie Livonijos sienos, daugiausia prie saločių, buvo sukoncentruota apie 10 tūkstančių karių. Parama atsiuntė ir hercogas Albertas. Jiems vadovavo Mikalojus Radvila Rudasis ir Jeronimas Hotkevičius. Livonijos ordinas galėjo surinkti tik apie 5000 vyrų. Lietuvos persvara buvo akivaizdi, tačiau Zigmantas Augustas delsi. Reikėjo atsižvelgti į Danijos pasiūlymą tarpininkauti 1556 metų rudenį ir Vokietijoje kilusią reakciją į Livonijos įvykių atgarsius. Šį kartą Jogailaitis neapsiriko. Įvykiai brandino geresnę progą. 1557 metų gegužės pabaigoje mirė Henrikas Galenas – ir ministru tapo Vilhelmas Fürstenbergas. Dar atkakliau nenorėjęs daryti Lietuvai nuolaidų. Ta patį mėnesį Rusija pradėjo koncentruoti kariuomenę prie Livonijos sienus. Vokietijos imperatoriaus ir Pomeranijos hercogo atstovams bandžiusiems tarpininkauti 1557 metų vasarą buvo galima pademonstruoti Rusijos pavojų ir Livonijos ordino nesukalbamumą šio pavojaus akivaizdoje. Ta pačia vasara Naujai surinktos Lietuvos jėgos vėl buvo sutelktos Livonijos pasienyje. Kariuomeniai vadovavo didysis etmonas Mikalojus Radvila Rudasis. Mikalojus Juodasis pavadavo lauko etmoną ir galėjo džiaugtis, matydamas, kaip pradedami realizuoti jo planai. Jis atsivedė 1340 karių su dešimčia patrankų, nors išrengti privalėjo tik apie pusę tūkstančių. Lietuviams talkino Prūsijos hercogo Alberto pajėgos ir 500 lenkų. Pastariesiems vadovavo Jonas Meleckis. Livonijos pasienyje buvo sutelkta 40 tūkstančių kariuomenys. Zigmantas Augustas atvyko į stovyklą ir buvo laikomas nominaliu vyriausiojų vadu. Jis apsistojo pasvalyje. Didžiojo kunigaikščio atvykimas savotiškai įspėjo Livoniją, kad šį kartą Lietuvos kariuomenė sutelkta ne vien demonstracijai. Nors Fürstenbergas ir galvojo priešintis, tačiau turėdamas tik 12 tūkstančių gana margos kariuomenės buvo priverstas nusileisti. Abiem pusėm pravertė Vokietijos imperatoriaus pasiuntinių tarpininkavimas. Fürstenbergas savo galimybę atvykti ir pademonstruoti savo nuolaidą, o Zigmantas Augustas susilaikyti nuo karo veiksmų. Pasvalyje Livonijos ordino magistras pasirodė rugsėjo 14 dieną. Jis atsiprašė Zigmanto Augustu. Rygos arkivyskupas ir jo koadjutorius – buvo paleisti. Išvalgusis Jogailaitis gerai suprato, kad valdo situaciją, todėl jie pasinaudojo savo sąlygoms padiktuoti. Už 1556 ir 1557 metų kariuomenės šaukimo kampanijų išlaidas reikėjo išgauti kuo didesnę satisfakciją ir gavus apčiuopiamą rezultatą paleisti kariuomenę jau spėjusią nusiaukti savo į pasienį. Zigmanto Augusto norai šiuo atveju visiškai atitiko Lietuvos ponų tarybos siekius – Pasvalėje Lietuvos ir Livonijos ordino susitarimas buvo surašytas trim aktais. Pirmuoju datuotų rugsėjo penktą dieną aktu Livonijos ordinas pasižadėjo atstatyti padėtį būsę prieš koadjutorių karą, pripažino Kristupą Meklemburgietį, bet Rygos arkivyskupui buvo uždrausta priimti Liuterio tikėjimą ir pasiskelbti pasaulietinių kunigaikščių. Tai buvo kompromisinė nuolaida padaryta ordinui daugiausia Prūsijos hercogo siekių sąskaita – Antruoju tos pačios dienos aktu buvo susitarta dėl sienų 1541 metų sutarties pagrindų abiejų pusių pirkliams abiejose šalyse užtikrinti laisvi tranzitas ir prekyba, garantuota, kad nebus taikomi nauji muitai ir rinkliavus. Aktas numatė konfiskuotų prekių sugražinimą ir ateities ginčių sprendimą, susitinkant abiejų pusių atstovams obeliuose arba kurcume prie daugpilių. Šiuo susitarimu buvo gautos palankios sąlygos Lietuvos prekiams eksportuoti. Zigmanto Augusto norai lėmė šio akto nenaudingą Lietuvai klauzulę. Vyriausiųjų tarpininkų buvo numatytas Gniezno arkivyskupas. Trečiasis rugsėjo 14 dienos aktas skelbė Livonijos, Lenkijos ir Lietuvos karinę sąjungą prieš Rusiją, kartu ir jos negaliuojimą iki pasibaigiant paliauboms su pastaraja. Aktas numatė bendrai kariauti ir bendrai tartis su Rusija. Levonijos ordinas šiuo atveju dar prisidengė Vokietijos imperatoriumi. Buvo įrašyta jau patvirtinimų reikalaujanti klauzulė, geri Zigmanto Augusto santykiai su Habsburgais, padėjus spalio 15 dieną, gauti imperatoriaus Ferdinando I pritarimą. Rezeknės komtūras, laikomas svarbiausių pasiuntinio Kasparo Lonskio nužudimo kaltininku, turėjo atvykti į Vilnių atsiprašyti. Pasvalio sutartis apgynė Lietuvų šalininkus Livonijoje ir leido Lietuvai kištis į pastarosios reikalus, tai yra Livonija pateko į Lietuvaus įtaką. Tai žinoma buvo iššūkis Rusijai. Nutraukti iki 1562 metų sudarytas paliaubas nebuvo suinteresuota nei Rusija, nei Lietuva, tačiau tai netrukdė Jaunui ketvirtajam pulti Livoniją. 1558 metų sausį – 70 tūkstančių rusų kariuomenės karių peržengė Livonijos sienas. Prasidėjo vadinamasis Livonijos karas. Gegužės 11 dieną rusai paėmė Narvą, per kurios uostą pradėjo guviai prekiauti su Europos šalimis. Liepos 19 dieną krito Tartu. 1558 metų rudenį rusai jau įsitvirtino visame ruožę nuo Narvos iki Aluksnos. 1559 metų pirmoje pusėje – Rusų kariuomenės reidai pasiekė Rygą ir net Kuršą. Livonija neturėjo jėgų rimtai pasipriešinti. Livonijos ordino magistras Fürstenbergas ir Rygos arkivyskupas Vilhelmas jau 1558 metais paprašė Zigmanto Augusto pagalbos, kurią buvo numačiusi pasvalio sutartis. Tačiau rūpiučio antrą dieną arkivyskupas buvo priverstas Rygos atstovams pranešti, kad pagalbos negauta. Zigmantas Augustas delsė tiek dėl savo įpročio, tiek samoningai. Pasvalio sutartį jis Livonijai primetė ne tiek norėdamas ją ginti, kiek pajungti. Rusijos veiksmai sukėlė Danijos ir Švedijos reakciją, o pasenusio Firstenbergo žlungančios viltį susitarti su Rusija leido aktyvėti Lietuvos šalininkams, kurių lyderių tapo ordino maršalas Gotardas Ketleris, 1559 m. vasarą išrinktas magistro koadjutoriumi ir Zigmantas Augustas ir Lietuvos ponų taryba suprato, kad konfliktas su Rusija iš karto pareikalaus Lenkijos paramos. Tuo tarpu Lenkijoje reikalai klausėsi Lietuvai nepalankė kryptimi. Bajūrams ir Seimui visi gaunant svaresnį balansą, keitėsi pažiūros į uniją. Jei diduomenė jau įprato neštrinti santykių su zereniteto deklaracijomis ir daugiau žiūrėjo faktinės hegemonijos, tai stokojanti žemių bajoryje, atgavindama aneksinės pretenzijas, nukreipė žvilgsnį į Voluinę, Podolę ir Kijevą. Dažnėjo Lietuvos ir Lenkijos pasienio konfliktai. 1558 metais Petrakavos Seime pasvalio sutarties akivaizdoje bajorai iškėlė unijos, jų suprantamos kaip inkorporacija, klausimą. Lenkijos Seimo augančios pretenzijos darėsi Lietuvai kur kas pavojingesnės už senato poziciją, kuris Seimų spaudžiant taip pat aštrėjų. Į šiuos pokyčius jau reikėjo atsižvelgti. Tarpininkaujant Danijai, 1559 m. balandžio mėnesį Livonijai pavyko su Rusija sudaryti šešių mėnesių paliaubas. Rusijos politikai vadovavęs Aleksas Adaševas suprato, kad Livonijos užgrobimas sukels ne tik Lietuvos, bet ir Danijos bei Švedijos reakciją. Siekdamas to išvengti, jis norėjo pasitenkinti pasiektais laimėjimais. Gautą atvangą nebesusitarenčios tarpusavyje Livonijos grupuotės kiekviena išnaudojo atskirai. Saremos vyskupas 1559 m. rugsėjai savo valdas pardavė Danijai. Aktyviai veikė ir Gotardas Ketleris. Jau 1559 m. vasarį jis buvo atvykęs pas Zigmantą Augustą į Krokuvą prašyti pagalbos. Ieškodamas būdų išlaviruoti tarp Turkijos ir Habsburgų, Lenkijos senatas nebuvo linkęs kištis į Livonijos reikalus, o prie valdovų buvę Lietuvos ponai kaip tik tuo siekė pasinaudoti, kad Livonijoje plistų vien tik Lietuvos įtaka. Zigmantui Augustui neliko nieko kito, kai balandžio mėnesį nurodyti, kad darybos su Livoniečiais būtų perkeltos į Vilnių. Tai buvo Lietuvos diplomatijos laimėjimas. Liepos mėnesį Vilnių atvyko valdovas ir Ketleris. Tuo tarpu Mikalojus Radvila Juodasis pradėjo daryti su Ryga – siūlydamas jai pripažinti Lietuvos valdžią tokiomis sąlygomis, kokias turėjo Dancigas Lenkijoje. Nors darėtis ir padėjo Radvilos protestantų tikėjimas, darybos nebuvo sėkmingus. Rygiečiai netikėjo, kad viena Lietuva sugebės juos apginti. Nesitikėjo to ir Ketleris, nenutraukęs darybų su Lenkijos atstovais. Vis dėlto Lietuvos diplomatija įstengė išnaudoti susidariusią padėtį ir Lenkijos užimtumą. 1559 m. rūpiučio pabaigoje Vilniuje buvo sušauktas Livonijos reikalams skirtas Seimas. Seimo sušaukimas sutapo su galutiniu pasenusio Fürstenbergo pašalinimu. Rugsėjo mėnesį Livonijos ordino magistru tapo Gotardas Ketleris. Atvykusiems į Vilnių jo vadovaujamiems Livonijos atstovams buvo paaiškinta, kad nėra laiko laukti, kol apsispręs Lenkija. Paliaubų su Rusija pabaiga artėjo ir noras gauti Lietuvos pagalbą nedelsiant padarė iš savo. Šis noras padiktavo ir tolesnes livoniečių nuolaidas.